Do flasim sot me shpresë që Allahu xhel-le të nxjerr nga ky popull nga neve njerëz të dijshëm, do flasim për vlerën e dijes edhe dijetarëve. Temë që e keni ndëgju por do të flasim më shumë prej fjalëve të selefit se si gjeneratët e para të, të muslimanëve e kanë kuptu dijen. Çka ishte dija te ato njerëz? Allahu xhel-le ve ala në Kur'an na paska tregu se nuk është e barab, i barabart ai që din dhe ai që s'din. Nuk janë të barabartë. Dhe ka thonë, Allahut i kanë frikë më së shumti njerëzit e dijshëm. Dhe ka thonë, Wa ma ya'qiluha illa al-alimun. E këtë Kur'an nuk e kupton vetëm se njeriu i dijshëm. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na paska thonë, Atë njeri që Allahu e donë shumë, ia mundëson Allahu me pas dije. Dhe ka thonë, që ta udhëzon Allahu një person, është më mirë se me ta dhonë gjithë dunjan, dhe çka ka n'ta. Dhe ta shohim se, çka paskan thonë muslimanët e parë. Ka ardh nga Isa, alejhi salatu wasselam, se ka thonë, men alim, kush mëson, dhe vepron, dhe i mëson tjertë, Kjo nuk ka të bëjë me meshihate. Kjo nuk ka të bëjë me mimbere. Kjo ka të bëjë me ata që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith, "Nadhar Allahu mri'an." Allahu ia ndriçoftë ftyrën një personi i cili e ndëgjon fjalën time, fa wa'aha e kupton mirë ata dhe e transmeton sikur që e ka ndëgju. Lum për atë person. Dëshira dhe shikimi i Allahut kanë në këto vende. Edhe në këto njerëz, të cilët mësojnë, punojnë edhe transmetojnë. Kudo që të jesh, kjo duhet me qenë moto e besimtarit. Kudo që të jesh në dunja, vepro me këta do të shpëtosh. Andaj, ky njeri Quhet tek melaqet e Allahut Adhima, i madh Allahu na bëftë prej tyre vëllëzër Me konë njeri i madh te Allahu subhanu teala Dhe çka don me thonë vëllëzër Ajo është pasuria më e madhe që ekziston Andaj Lukmani a.s. Kur është pyjt ka thonë kush është njeri më i mirë Ka thonë el agnia Më të pasurit Kanë thonë, i kanë thonë Më i pasuri Me pasuri ka thonë jo Ma i pasuri me dije. E kam për qëllim dijen e cila vjen që ka, që ka të bojë me Allahun subhanahu teala. Dija e cila ka të bojë me ahiretin. Dija e cila të ban zahid në dunja, mos me lakmu këtë botë. Dhe vjen dunjaja ti nuk e do atë. A thua vëllazër, çfarë dije paskan pas sahabët, të cilët e paskan shutue kurorën e Jezdegjerdit me diamanta, s'e kanë marrë, e kanë lanë. E kanë marrë muslimanët mrapa, normal, në depo. Por muslimanët nuk kanë ba mas asaj huxhum. Çfarë dije ka kanë kjo? Çfarë bindje ka kanë kjo? Apo çfarë dije paska qenë ajo që Saad ibn Ebi Vakasi ka kalu mbi lumin Tigër? Çfarë dije ka kanë kjo? Reisul Ulema, kryetari i dietarëve, kishe të na paska kryetar dietarëve. Kishe paska kësi lloj njerëz. Kishe paska hoxhallarë. Kishe paska docenta dhe doktora dhe dishëm dhe magjistra dhe emra të ndryshëm. Kjo s'ka të bojë me dijen e vërtetë kjo. Dijetar ka kanë Omer ibn Hattabi o vëllazër. I cili kur ka ba haxhin, i cili kur ka ba haxhin o vëllazër, i ka pas 13 arna në teshat e veta. Në diçka tjetër e thellen Allah, na nënçmon neve Allahu xhelle ue ala. Andaj në këtë kohë kur kemi mbet me emra të dijetarëve dhe hoxhallarëve që kanë nofka vetëm e nuk kanë dije dhe janë të shprazët, kemi ardhë në këtë derexhe e cila është. Mirëpo fillimi ishte dije. Fillimi ishte dije. E në veçanti o vëllazër, Allahu xhelle ue ala Sulejmanit sallallahu alaihi wasallam ia mësoi fenë, po ia mësoi edhe dunjanë. Ia mësoi fenë, po ia mësoi edhe dunjanë. Ia mësoi edhe politikën. Ia mësoi edhe mbretninë. Ia mësoi edhe se si mendojnë mbretnit. Ia mësoi edhe atë kurthën që deshti me ia ba Belkisa, prej njerëzve punon pa dije atë çka e prish është shumë ma e madhe se atë që e ndreq dhe nuk mbahen mend fjalët e tij dhe shtohen gabimet ues sabru min al yaqin dhe ka thon durosh në rrugën e Allahut është prej bindjes po ashtu ka thon Ebu Bekër ibn Abdurrahmani kush shkon në xhami dhe nuk ka ndonjë qëllim vetëm se me mësu fenë dhe me i mësu njerëzit tjerë e kthehet në shtëpi është sikur muxhahid që lufton në rrugën e Allahut. Kjo është vlera e njeriut që prezenton ders e mëson një gja dhe e transmeton te tjerët. Dhe po ashtu ka ardh nga Umer ibn Khattabi kthehet në shtëpinë e vet e nuk i mbet asnjë gjynah fala tufariku majalis al ulama andaj ka thon mos u ndaj asnjëherë prej mexhliseve të dijes mos u ndaj kurrnjëherë prej mexhliseve të dijetarëve Allah na i shtoftë ata po ashtu ka ardh nga Alkame nxënësi i Ibn Mesudit se ka thon se shkoj unë Në xhami, e t'i pyes njerëzit për Allah, e të m'pysin për Allahun, kisha me dashtë une, se ta kem një kalë t'luftoj n'rrugën e Allahut. Dhe ka thonë Seid bin Xhubejr, kuntu ekunu mea ibni Abbas, kam qenë me ibni Abbasin s'bashku. Dhe, thot ndonjëherë isha në deve, Udhi'ahu, thë njëri prej njerëzve i ka thënë, kam merak, kam dëshirë me mësu, por frikohem mos ta humbi dijen. I ka thënë Ebu Hurejra, mjafton që e paskalon dijen, kjo është humbje më e madhe. Mjafton që e paskalon dijen, kjo është humbje më e madhe. Vllazër në kohën e sotit, hasim ndonjëherë në njerëzi kur don një djalë i ri, i cili është i mençur dhe i dijshëm, me mësu për njëmend fenë e Allahut subhanahu wa taala ndëgjon ti njerëz, të cilët shkojnë i thojnë, Ki frikë Allahun se përgjegjësi e madhe është. Kjo është ai zuhd i ftoftë, ai takvallëk i ftoftë, i cili nuk ka të bëje me dëshirën e Allahut subhanehu wa ta'ala. Po, ai t'shkon t'mëson diçka tjetër, ai t'shkon t'harxhon kohën diçka tjetër, nuk i thot asnjëri ki frikë Allahut. Por nëse don me mësu fenë e Allahut xhel-le wa ala, edhe është i dijshëm, ka kuptim, ka mendje të shëndoshë, atëherë dëgjon ti njerëz, Shkojnë i bëjnë nasihat, të thënë, mos se përgjegjësi shumë e madhe është. Mos se frika shumë e madhe. Po ashtu Musa alayhis salam e ka pyetur Allahun xhelalu ala, ka thonë, "Cili rob është më i afërt te ti o Zot?" Ka thonë, "Ai i cili është më i dijshëm për mua." Njashtu ka ardhur nga Hasani radhiyallahu anhu se ka thonë midadul ulama midadul ulama ngjyra e dijetarëve peshohet te Allahu me gjakun e shehidit. Po ashtu ka ardhur nga Zubejri, se i ka shkrujt djallit t'vet në Irak, o biri jem, kapu për dije, fe inneke in iftekarte ilejhi kane mala, se dija, nëse ke nevojë ndonjëherë, është pasuri, ue in istagnejte anhu kane xhemala, e nëse e ke me veti, është zbukurim, e ka thonë Sufjan eth-Theuri, rahimehullah, ma juradu Allahu bi shejin afdalu, min talab al ilm ska ndonjë vepër që mundesh me e synu Allahun më shumë ti më mirë se kërkimin e dijes ka thënë wa ma talab al ilm fi zamanin afdal minhu al yawm an nuk ka ndonjë vepër që është më e mirë për njerëzit se sot me mësuar dije pse o vëllazër e ka thënë Sufjani këtë e ka thënë këtë o vëllazër se në kohën e Sufjanit kanë filluar të shiten shumë prej hoxhallarëve prandaj njerëzit kanë thënë në kohën e Sufjanit Theurit kur ka vdek tash o hoxhallar mujni me hangur dunjan Mujni me hangër dunjan përmes dijes që keni. Andaj nevoja është shumë e madhe dhe është një vepër shumë e madhe te Allahu subhanahu wa taala me përgatit njeriu një talebe. Me e ndihmu një talebe. Me i ndejt mbas një talebe. Me e mbrojt ata, me kon xhemati atij i cili e flet të vërtetën e nuk frigohet prej kurrkujna. Po ashtu ka ardhur nga Aliu radijallahu anh se asnjë vepër nuk është e barabartë me dijen. Dija është më e mirë se pasuria, ngase dija të mbron tyje, ndërsa ti mundohesh me e mbrojt pasurinë tane, ndërsa dija është udhëheqës dhe pasuria është ajo e cila udhëhiqet. Pasuria është ajo e cila paksohet duke e harxhue, ndërsa dija vetëm se shtohet duke fol dhe duke tregu ata. Kur njerëzit nuk e respektojnë dijen, dijeni vllazër, se krijojnë hoxhallarë dhe talebe, apo të baheni talebe, tek dijetarët islam, ka definicion dija. Një prej gabimeve më të mëdha që bahet në kohën tonë, rreth dijes, kur shkojmë me mësue talebet nëpër medresa të ndryshme, dhe kur dalin të diplomum prej atje, dalin prej atje dhe mendojnë njerëzit se janë të dijshëm. Kur është pyet Imam Ahmedi rahimehullah për dijen, ka thanë, mbani n'mend kta, el ilmu raf'u al jahli an nafsika thumma an ghayrika. Dija është ta largojsh mosdijen prej vetes, pastaj prej tjerëve. Në medreset tona, qysh mësohet, ngritja e mosdijes prej tjerëve, pastaj prej vetes. Gabim është. Krejt e prapë është kjo. Muslimani duhet t'shkon në botën arabe apo këtu te na ta mëson arabishten që të bëhet i dijshëm për veten. Mos e mendo xhematin kurrë. Mos e mendo dersin kurrë. Mos e mendo oratorinë kurrë. Por mendoje ata se duhesh me largu injorancën prej vetes. Ngase esenca te njeriu është, njeriu është injorant. Innehu kane dhalumen xhehula. Njeriu është zullumqar i madh, edhe injorant i madh. Prandaj nijeti i besimtarit duhet me qenë kjo që ka thënë Imam Ahmedi, asgja nuk është e barabartë me dijen. Asgja nuk është e barabartë me dijen. Nëse njeriu e ban nijetin, ta largon mosdijen prej vetes, pastaj prej tjerëve. A në shumicën e rasteve kur njeriu mundohet me i tregu njerëzve të tjerë ders, e veten e harron kjo shumë keq është. Kur e ban nijetin, kur e lexon një hadith, mos e mendo kurrë njëherë ata, ah kur të tregoj sa mirë kam me ia tregue. Ata mos e mendo kurrë, por mendoje ata se unë çfarë hise kam prej hadithit. Mu çfarë dobie m'ban kjo që ndëgjova. Kur e ndëgjon dersin, kurrë njëherë mos e mendo ata, na kënaqi hoxha i bëri rezil njerëzit e tjerë. Jo, mërzitu për veten. Mos kesh për tjerët. Mërzitu për veten, mos ki hesap për tjerët. Në shumicën e rasteve njerëzit kur e ndëgjojnë dersin e marrin për tjerët. Sokak. E ato kështu bëjnë. E na çka bëjnë? Merre për veten, nëse dëshirojmë me u ba prej njerëzve të dijes, nëse dojna me hec rrugës së dijes, atëherë patjetër duhet që të mendojna për veten. Andaj ka ardhur nga Lukmani alejhi selam se i ka thënë djalit vet, ja bunejje, Neve nuk kemi nevojë për xehmizëm. Neve nuk kemi nevojë për filozofi. Neve nuk kemi nevojë për libra të përëndimit në punën e fesë. Neve nuk kemi nevojë asnjëherë për libra të Yunanit. As filozofëve. Elhamdulillah, ka libra të ehli sunetit o vëllazër. që ndoshta edhe shumë prej neve s'i kena ndëgju as pa, e na do t'i ndëgjojmë, e do t'i shohim, e do të botohen në gjuhën Shqipe, që vallahi, që vallahi, ka pas rast ndoshta ndonjë sahabi, ndonjë hadith, atë që është s'e ka ditë. Po s'i ka, s'i ka ba dam, kurrnjëherë. Dijetarëve të sahabëve nuk i ka ba, nuk i ka ba dam, asnjëherë ajo, se s'kanë pas nevoj për tjerë ata. që i thot vetes i ndershëm dhe e don respektin dhe nderin, ndërsa ai dije nuk lip, ai nuk mëson. Po ashtu ka ardhur nga Ibn Mubaraki, kur e kanë pyet, i kanë thënë deri kur ki me mësu Ibn Mubarak, ka thënë deri në momentin që don Allahu. Deri në momentin e vdekjes. Ka thënë leal-lel kelime, ndoshta fjala e cila bëhet sebeb me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit, s'më ka ra. A e kuptojmë tash se pse paska mësu Abdullah ibn Mubarak? Edhe pse mëson dikush prej njerëzve sot? Pse pse shkon dikush prej njerëzve në botën arabe? A be nuk bën djalin me çu në botën arabe se e çoj kojshia. Por duhesh me çu që ai djalë ndoshta ka me ta mësu ti një harf nesër, i cili harf do të bëhet sebeb ti me me shpëtue nga zjarri i xhehenemit. E lum për atë njeri. E lum për atë njeri. Po këta dush me ba djalin hoxhë. E jo sikur si përpara, kena përmend, kur kanë dashtë me çu djalin hoxhë, e ka thonë ngelafsh, është ky djali 5, i 6, ngelafsh, nuk i shkon shkolla, ta çojna hoxhë. Jo, djalin më të mirë dush me çu hoxhë. Djalin më të mirë, dush me zgjedh, me mësue, fenë e Allahu subhanehu ue teala nëse do me shpëtu nga zjarmi i xhehenemit. Nëse don me pas bereqet në pasuri, se ka njerëz në dunjë sot nuk e marrin vesh këtë zemrën e xhehenemit. Kujton që janë atitut në njerëzit me zjarr. Ama bereqet në pasuri nuk kanë valla. Bereqet në jetë nuk kanë. Bereqet në familje nuk kanë. Probleme kanë shumë ata. A do me pas rahatin në shtëpi? A do me pas bereqet në pasuri? A do me pas mendime tamam, mendje të kthjellët? Atëherë çdo vepër që e bën, nisu nga ajo pikënisje që nisën muslimanët e parë. Prandaj ka thënë Sufjan ibn Ujejne, Talabna al-ilma li ghayri Allah. Dijen në fillim e kena lyp jo për Allah. Demek sikur plot njerëz në dunja që shkojnë me mësue në botën arabe nëpër medrese. Mirëpo, në atë kohë atmosfera nëpër xhamia a kon shumë e fortë. Dijetarët islam nuk kanë pas lidhje me dërzhavën hiç. Dijetarët islam janë kon të lidh direkt me menhexhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë kemi kërku dijen jo për Allah në fillim. Normal, dikush që t'i thojnë dijetar, dikush filan familja e ka një hoxhë, edhe kështu baba e ka çue, nana e ka çue, edhe kështu me radhë. Thot, fe ebel ilmu en jekune illa lillah. Mirëpo dija, me zor na ka çue, me kuptu nijetin, edhe me kon vetëm për, vetëm për Allah. Dija na ka mësu neve, me mësu ata vetëm për Allahun xhelle wa ala. Dhe ka thanë Katade, rahimehullah, Me pas qenë dija që duhet njeriu me paksue, Musa alayhis salam nuk kish lyp me ia shtu dijen Allahu. I ka thanë Hidrit, Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? A të ndjeki tyje? Shkoj pas tyje? Ka qenë pejgamberi i Allahut. Kalimullah, që ka fol direkt me Allahun subhanahu wa ta'ala, porse ka shpresue që të mëson akoma prej dijes. Dhe njëri prej selefit ka qenë prej robëve thot kur më ka liru zotnia jem më ka pyt çfarë zanati ki marr ka thonë kom shku nëpër dijetarë du m'u bo dijetar a ka thonë punën e mirë paske zgjedh thot nuk kanë shku 6 muj dit ka ardhë khalifja te une une e kom nënçmu e kom kthy mbrapa rob a kon vëllezër Gjashtë muaj ditë kanë shkue, e kanë lirue, dhe të ka ardhë khalifja në derën teme ka trokit, edhe s'ka mujtë me hi te une. Ngase në kohën e selefit, udhëheqës të njerëzve kanë qenë khalifet, ama udhëheqësit e khalifeve kanë qenë dijetarët, ama dijetarët e vërtetë. Udhëheqësit e khalifeve kanë qenë dijetarët e vërtetë. Andaj ibn Mesudi radiallahu anhu një ditë prej ditëve ua ka ba një shtos sahabeve. Ka shku në pazar, i ka thënë njerëzve, ju në pazar në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është duke u shpërnda mirasi aty. Është duke u shpërnda trashëgimi aty dhe njerëzit huxhum në xhami. Dhe kur kanë shkuar i kanë pa njerëzit të ndarë nëpër halka, nëpër rrathë. Kanë shkuar te Ebu Hurejre, kanë thënë, "O Ebu Hurejre, na rrejte ti neve, s'kish kurgjë për me nda atje." Po ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Dietart janë trashëgimtar të pejgamberëve. Aty ka dietar. Në xhami ka ka dietar. Ha, vllezër duhet me kriju asi lloj lloj kulture, s'paku me u bë dëgjues. S'paku me me u bë dëshirues i dersit. E kur kemi mundësi me u bë edhe talebe? E kemi mundësi me u bë edhe dietar? Nëse don Allahu subhanahu wa taala, bëhet njeri edhe prej dietarëve. Nuk është problem se je shqiptar e nuk e din arabishtën, ngase e mëson, ngase nuk ka diçka në këtë dynja që nuk mësohet. E kjo, o vëllezër, e fundit është një prej musibeteve më të mëdha që ndodh në kohën e sodit, kur njeriu i cili i lyp t'metat e njeriut të dijshëm, ai humb më shumë vetë. Kjo nuk është ndonjë thirrje që me shku me i lyp të metat e njerëzve. Edhe pse kjo është dobësi e njeriut. Ka njeriu mesele t'dobta, por mundohu në maksimum me përfitu prej njeriut që të mëson prej dijes. E jo të merresh me të metat e njerëzve. E ka thonë Andaj kanë ardh te Imam Maliku, rahimehullah, prej Marokos. Ia kanë parashtru 100 pyetje, në gjashtë është përgjigj, 94 ka thonë nuk i di. Njerëzve i ka ardh marre, ata janë n'medhhebin Maliki, edhe e kanë dasht Imam Malikun shumë. I kanë thonë çka me i thonë njerëzve atje? Kulu inna imam Malik la jedri. Ka thonë thuni se Imam Maliku s'e di. Thunu njerëzve atje se Imam Maliku nuk di edhe me këtë inshallah e përfundojmë e lusim Allahun xhelle ue ala që Allahu subhanahu taala të na bën prej njerëzve që e dojnë dijen dhe atyre që e ndëgjojnë e respektojnë në mënyrë më të mirë me vepër dhe atyre që e kërkojnë dijen Allahu na bëftë prej dietarëve të mirë sallallahu ala nabina muhammed